Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə elə bir şəriət gətirib ki, bu şəriət həm asan, həm asan, həm də məsuliyyətli bir şəriətdir. Bu şəriəti yaşamayan adam Allah qarşısında hansı üzlə Allahın qarşısında duracaq, nə üzr gətirəcək, mən bilmirəm. ne yüzü gətirəcək ki, mən bu şeriyeti yaşamamışam? Allah s.ə.v. bu ümmətə bu şeriyeti son dərəcədə asanlaşdırır. Elə asanlaşdırır ki, heç kəs Allahın karşısında üzr gətirib deyə bilməyəcək ki, filan şey. şeydən ötürü mən namaz qılmırdım. Namaz qılmamağa üzr yoxdur. Ancaq gərək adam ya körpə olsun, ya deli olsun, ya ağlını itirmiş qoca olsun, ya özünə dəvət çatmamış bir kimsə olsun, o zaman bəlkə Allah s.ə.v. onun üzrünü nəzərə alsın, sonra onu imtihan eləsin, sonra qərar versin. Elələrə olmasın deyə biz haqqı bilən insanların boynuna düşən öhdəlik vacib odur ki, yaxşı işləri insanlara öyrədək. Başqa cür desəm, xeyrxahlıq qapısının açarı olaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bu xüsusda hədislərin birində xəbər verir. Deyir ki, insanlar arasında elə insanlar var ki, onlar xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan açar kimidir və insanlar arasında elə insanlar da var ki, onlar xeyir qapılarını bağlayan, şər qapılarını açan açar kimidirlər. Deyirsinizsə, xeyir qapılarını açan və şər qapılarını bağlayan açar kimi olasınız. Peyğəmbər s.ə.v-in tərif etdiyi həmin o açardan olasınız. İndi deyəcəyim nəsiyyətlərə əməl edin. bu açarı daşımaq üçün, o qapıları açmaq üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu şəriət bizə gözəl-gözəl şeylər öyrədir. Bunlardan özüm bildiyimi sizə deyəcəm. Bəlkə də bundan da artığı var. Lakin mən bildiyim budur. 15 gözəl nəsiyyət deyəcəm sizə. 15. Bu nəsiyyətlərə əməl etsəniz, Həmin dediyim açardan olacaqsınız. Xeyir qapılarını açan açardan. Birincisi, biləsiniz ki, ərəbcə açar sözü miftəh demək. Ərəb dilini bilənləriniz varsa bunu yaxşı bilir. Miftəh, açar demək. Həmin o miftəh sözü, yəni alət, o alət, fətəhə feylindən əmələ gəlmişdir. Fətəhə yəftəhə feilindən. Və fətəhə açmaq deməkdir. Həmin bu feildən Allah subhanahu teala'nın iki adı əmələ gəlir. İki ad. Birincisi Fətih, ikincisi Əl-Fəttəh. Hər ikisi Quran-ı Kərimdə gedir. Ərəb surəsində Allah subhanahu teala deyir: "Və lillahi'l-əsmaul-husna" fəd'uhu bihə. Allahın gözəl adları var. Onu bu adlarla çağırın. Bayaq dediyim adlar da Allahın gözəl adlarındandır. Əgər sən fəth istəyirsənsə, istəyirsənsə ki, Allah səni bayaq dediyim o xeyir qapılarını açar, açar kimi etsin, sənin əlinlə bir çox qəlbləri fəth etsin. Hətta bəziləri Allahdan istəyib, Allah onların əli ilə ölkələri fəth edib, insanlar arasında ədalətlə hökm verir. Əgər bunu istəyirsənsə, həmin o Əl-Fəttəh və Əl-Fatih olan Allah subhanahu teala'ya o adın, o gözəl adlarla müraciət edirsən. Yəni, bilməlisən ki, sənin Əl-Fəttəh və Əl-Fatih olan Rəbbin vardır. Birincisi budur. Və Allah subhanahu teala Əraf surəsinin 89-cu ayəsində buyurur, Möminlər Allaha yalvarıb deyərlər, Rabbənə ftəh beynənə və beynə qavminə. Diqqət edin, fəth üçün Rəbbini müraciət edir. Özünə arxan deyil. O zaman ki, müsəlmanlar öz gücünə, öz ordusuna, öz silahına arxain oldular, Allah onları nə etdi? Məxlubiyyətə uğratdı. Ən birinci dərsi Allah Subhanahu hansı döyüşdə verir müsəlmanlara? Bu ne? Sayları onları heyrətə gətirmişdi ki, şirklərdən üç dəfə artıqdır onların sayları. Qalib gələcəklər, lakin ilk həmlədə məqlub olunur. Fəqti bəxş edən, o zəfər, qələbəni bəxş edən Allah subhanət alədir. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə o zəfəri 21 ildən sonra, daha doğrusu 23 ildən sonra nəsib edir. İnsanlar dəstə-dəstə İslam'a gəlir. Və dua edib, deyirsən, Rabbənə ftəh beynənə və beynə qovminə bilhəq və əntə xayrul fətihin Fatihlərin ən xeyirlisisən. Dua edirsən Rəbbinə ki, mənimlə qövmüm arasında haqq, ədalətlə hökm ver. Onun, o hökmün özü fəth deməkdir. Yani seni onlardan üstün edir. Sen o hüküm verenlerin, feth edenlerin en hayırlısısın. Diğer ayede Seba suresinin 26. ayetinde Allah s.a. deyir قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يُفَتَّحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ Ve Rabbimiz bizi bir yere yığacak. Sonra bizim aramızda hak ile höküm verecek. Həqiqətən o fəttah və hər şey biləndir. Yəni, ədalətlə hökm verən. Şəriyyətini yer üzündə bərqərar edin. Yanınızda saxlayın, bir-bir soruşacağım bu yolları. Birincisi nə oldu? Rabbimizin fəttah və satih olduğunu bilmək, etiqat etmək. Elə məsələlərdə, yəni fəth etmək istəyirsənsə, istər qəlbləri, istər məmləkətləri, yalnız və yalnız əlbəttə olan Rəbbinə müraciət etməlisən. İkincisi, tovhiddir. Tovhidsiz sən heç bir xeyir qapısını ata bilməzsən. Tovhidi olmayan kimsələr var ki, ibadət niyyəti ilə, ibadət məqsədi ilə hansısa bir əməli edir və ona elə gəlir ki, yaxşı iş görür, lakin Allah s.ə.v. onun əməllərini puç edir. Çünki o Allaha şərik tutur. Tovhidi yoxdur. Lə ilə illallahı qəbul etmir. Allahla yanaşıb başqa ilahları da qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə rəvayət edilmiş hədistə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir, Lə ilə illallah cənnətin açarıdır. Bu hədisin isnadında zəiflik olsa da, lakin mətin səhiddir. Çünki hamımıza məlum olan başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir kim tam şəkildə dəstəmaz alıb, sonra Əşhədu ənlə ilə illallah və əşhədu ənə Muhammedə Rasulullah Allahümmə cəlim nətəvvabinə və cəlim minəl mütədahirin Bu duanı dedikdə nə baş verir? Səkkiz qapısı açılır. Kəlmə-i şəhadət cənnətə girmək üçün vasitədir. O, o kimsə ki, onun qəlbində Lə ilə illallah, Muhammed Rasulullah əqidəsi var, onun cənnətə düşmək ehtimalı böyükdür. Lakin digər günah əməlləri etdiyinə görə, namaz qılmadığına görə, oruç tutmadığına görə və s. əməlləri etdiyinə görə cəhənnəmə düşmək ehtimalı böyükdür. Bu da Allah'ın isteği altındadır. Çünkü Allah Subhanahu Kur'an-ı Kerim'de deyir: "İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen Allah yalnız ona şerik koşanı bağışlamaz. Bundan başka günahları ise istediği kimseye bağışlayabilir. Eğer istese ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki sual verir cariyeye Allah haradadır Sariyə də cavabında nə deyir? Göydə. Yerdəki ilahlara demir. O deməkdir ki, göydəki tək Allahı qəbul edir. Birincisini qəbul etdi, lə ilə illallahı. Sonra deyir, mən kiməm? Deyirsən də Allahın elçisi. İkincisini də qəbul etdi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Azad elə onu. Mömindir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisi, bayaq dediyim bu ayə insanlarda gərək arxançılıq yaratmasın. Namazı və digər əməlləri səhləngərcasına tərk etməsin. Bu niyyətinə görə Allaha qədəbə gətirə bilər və Allah onu cəhənnəmli edir. Dikət edin, Peyğəmbər s.ə.v Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh tərkinə aldıqda ona Allahın qulları üzərində olan və qulların Allahın üzərində olan haqqı barədə xəbər verdikdə hamınız bilirsiniz o hədisi. Muaz radiyallahu nə deyir? Deyir, ya Rasulullah, insanların müjdəliyinmi? Deyinmi ki, yalnız Allaha iman gətirmək, Peyğəmbərini qəbul eləmək kifayətdir. Allah onlara əzab verməyəcək. Deyir, xeyr, demə. Yoxsa onlar arxain olacaqlar. İnsanları arxainlaşdırmaq olmaz, namaz qılmasan da olar, eybi yox, müsəlmansan. Olmaz elə. Təhdid etməlisən, qorxutmalısan. Deməlisən ki, Allah Subhanahu Qurani Kərimdə buyurur: Cəhənnəm əhli, cənnət əhli, cənnət əhli cəhənnəm əhlindən soruşanda ki, sizi bura salan nədir? Məsələ xaqun fi səqar. Onlar cavabını nə deyəcək? Əhsən. Namaz qılanlardan deyildik. Və Buxari Rəhməhullah öz kitabında Vahb ibn-i Münəbbihdən gözəl bir rəvayət gətirir. Vəhb ibn Münabbihə deyirlər ki, məyər lə ilə illallah cənnətin asarı deyil. Yəni, təkcə bunu qəbul edən cənnətlik deyil, deyir, doğrudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisdə deyir, kimin son kəlməsi lə ilə illallah olsa və onun mənasını başa düşüb bu dünyadan köçərsə, cənnətə daxil olur. Lakin hər bir açarın illəri olduğu kimi, Lə ilə illallah asarının da dilləri var. Namaz, oruz, zəkat, həc və s. O dillərsiz asar qapını açmadığı kimi bu əməllərsiz də o lə ilə illallahın ola bilsin bir qism insanlara faydası olmasın. Lə ilə illallah o kəslərə fayda verəcək ki, onlar onu yaşayıb ondan sonra Allahın buyurduqlarını, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduqlarını yaşamağa can atıb, lakin üzürləri olub, onu eləyə bilməyib. Allah onlara bağışlayacaq. O kəslər ki, Allaha saymayıb, Peyğəmbərini saymayıb, Allah aleyhi və sələmiyib və Allahın Peyğəmbərinin buyruqlarına etinasızlıq göstərib, onların cəhənnəmə düşmək ehtimalı böyükdür. Demək, birincisi nə olur? Təftah, təftah, nə? Qəbul etmək. İkincisi nə olur? Tevhid. Üçüncüsü elmdir. Elm. Savadsız, elmsiz insan xeyirxalq qapılarını açmayacaq. Əksinə, şər qapılarını açacaq. Nə qədər savadsız qardaşlar var ki, dəvəti alt üst edir. Öz danışığı ilə, öz hərəkətləri ilə, ayə və hədisi yerində deməməklə, tələfməklə və s. Böyük alimlərdən Oğuzan Rahimahullahın gözəl bir sözü var. Haqqı bəzən gizlətməyin özü haqdır. Sən bilirsən ki, bu bildiyin əməl, bildiyin söz bildiyin fətva haqdır. Onu əgər yersiz desən, vaxtında deməsən, tələssən, onun özü nahaq olacaq. Zülm etmiş olacaqsan. Çünki hər hansı bir işi, hər hansı bir sözü yerinə qoymamağının özü zülümdür. Səzat öyrədilmişsən. Dəvət əhli hikmətli olmalıdır. Hər bir şeyi öz yerində, öz vaxtında insanlara çatdırmalıdır. Onun üçün də savaq lazımdır. Elm olmadıqdan sonra əlbəttə ki, insan elədiyi əməllərdə xətaya yol verəcək, hər bir şeyi alt-üst edəcək. Alimlər, sələflər deyərdilər ki, Keyfə yəttəqi mən lə yədri mə yəttəqi Nədən qorxacağını bilməyən adam o şeydən necür qorxu bilər? Allahı tanımır, ancaq deyir Allahdan qorxuram. O tərəfdən də gedir Allah şərik qoşdu. Bilsəydi ki, şərik qoşduğuna görə Allahın əzabı nədir şiddətli olacaq, ona şərik qoşardı. Demək, savadı yoxdur, savadsızlığından gedir Allaha şərik qoşur. Bilmir ki, o şərik qoşduğuna görə onun nə gözləyir? Elm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, kim elm almaq üçün yola düşərsə, səfərə çıxarsa, Allah s.ə.v. onun üçün cənnətin qapısını açar. Bu hədisin də həmsinin isnadında zəiflik olsa da, lakin başqa bir hədis bu hədisin məhdini qüvvətləndirir. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, kim elm almaq niyyəti ilə yola çıxarsa, Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Və Yusuf surətinin 108-ci ayəsində Allah subhanət hələ Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmə buyurur, deyir, Bu mənim yolumdur. Mən elmlə, savadla Allahın yoluna dəvət edirəm. Allahı insanlara tanıtdırıram. Savadsız, elmsiz Allahı insanlara tanıtdırdıqda insanları elə qədəbə gətirə bilərsən ki, onlar qayıdıb sənin Allahını söyə bilər. Sənin dinindən ifrat edər. Elmsiz, savadsız dəvət etməyin nəticəsi budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvət əhli olub. Ən nümunəvi insandır bu mövzuda, dəvət mövzusunda. Bax gör, o həyatı boyu insanları nə cür dəvət edib, elə dəvət edib. Məkkə dövründə səbr edirdi. Mədinə dövründə isə cəzalandırırdı. Bunun fərqinə varırsanmı? Bunu başa düşürsənmi? Sən elə, elə yerdə yaşaya bilərsən ki, ora Məkkə dövrünə bənzəsin, sən orada Mədinə dövründəki hərəkətləri edəsən və fəsad törədəsən. Və ya əksinə, elə yerdə yaşayasan ki, orada Mədinə dövrü kimi olsun, Məkkə dövründəki kimi səbir edəsən. Dördüncüsü, İslamın buyurduğu vaciblərə etinasızlıq etməmək. Bacardığın qədər ona riayət etmək. Adi namaza gəldikdə məscidə daxil olmamışdan qabaq nə deyirsiniz? Allahın məftəhli Əvvab və rəhmət Məsciddə sinə gözləyir. Siz səz belə dua edirsiniz. Allahım bizə rəhmət qapılarına. Məsciddə sizi böyük xeyir gözləyir. Adi bir namaz xeyirxahlıq qapısının bəlkə də ən birincisidir. İnsanlara namaz qılmağı öyrədin, oruç tutmağı öyrədin və digər yaxşı işləri öyrədin. Və onlar nə qədər bu yaxşı işləri edəcəksə, ondan sizə də savab çatacaq. Çünki ilkini siz öyrətmişsiniz. Demək, birinci nə oldu? İkincisi, üçüncü, Dördüncü? Dördüncü Allahın qadağalarına itinaf. Yani. Vaciblərə. Vaciblərə. Dördüncüsü günahlardan, haramlardan çəkinməyə etinaf etməmək. Bacardığınız qədər günahdan çəkinməlisiniz. Və bu nə deməkdir? Bəziləri deyir ki, mən gedirəm içki məclisində oturam, ancaq içki içmirəm. Mən qadınla təkliyə çəkilirəm, xəlvətdə otururam, onu dəvət etmək məqsədindəyəm. istenilen, istenilen günaha yaxınlaşmaq belə qadağandır. Çünkü yakınlaşan kimi şeytan seni o günaha sürüşləyəcək. Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem hadislerin birinde deyir ki, Allah subhanahu teala bu şəriət, bu İslam dinine gözəl bir mesel çəkir. Sərat-ı müstəqim yolunu misal çəkir. Doğru yolun sağından ve solundan divarlar gelir. Və bu divarların üstündə qapılar var, açıq qapılar. Qapıların üzərində pərdələr var. Bu yolun baş tərəfində, üstündə bir nəfər nəsiyyətçi dayanıb, hamını o yola dəvət edir. Birisi də yolun üstündə dayanıb, yuxarıdan baxır. O yolla gedən adam o pərdələrdən birini aralayıb içəri baxmaq istədikdə çağırır onu, deyir, Allahdan qorun. Asma o pərdə. Əgər sən o pərdəni aralasan, girəcəksən içəri. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıqlayır. Bu yol Allahın göstərdiyi doğru yol, sirat-ı müstəqim. Divarlar Allahın qoyduğu qadağalardır, hüzudlardır. Açıq qapılar isə haramlardır. Pərdə qoymur ki, sən o harama yaxınlaşırsan pərdəni sən öz alimlə atırsansa, demək, sən o harama yaxınlaşmaq istəyirsən. Yaxınlaşmaq istədikdə də Allah s.ə.v artıq səni qorumur. Şeytan səni öz tərəfinə çəkir, aparır. Yuxarıdan səni çağıran isə Allahın hər kəsin içində yaratdığı nəsihətçidir. Hər ki, hər biriniz təklikdə hansı günah etmək istədikdə əminliklə deyə bilərəm ki, ona elə bir kimsə deyir ki, bu axı günahdır. Eləmə. Heç kəs səni görməsə də Allah səni görür. Bəzi bədbəxt insanlar var ki, onlar zina etdikdə qorxurlar ki, atana xəbər tutar. Həyat yoldaşı xəbər tutar. Dostları xəbər tutar. İş yoldaşları xəbər tutar. Biyabırçılıq olar. Hansısa telekanal gəlib onu tutar, çəkər, göstərər, biyabırçılıq olar. Lakin Allahdan utanmır. Bu zinanə edir. Allah, halbuki Allahdan utanmağa Allah subhanət hələ daha çox layiq. Altıncısı duadır. Dua hər bir xeyrin açarı olduğu kimi xeyrxalq əməllərin hamısının açarı olmağa səbəbdir. Yəni, sən hansısa bir xeyrxalqlıq etmək istəyirsənsə, Dua edirsən ki, Allah s.ə.v. onu etməyi sənə müvəffəq edəsin. Demək, duanın özü həmin o xeyrxahlıq üçün, o qapı üçün bir açar sayılır. Peyğəmbər s.ə.v. Allaha dua edərkən deyərdi, Vallahi ləuləllah məhtədəynə və lə sumnə və lə səlləynə. Vallahi ki, əgər Allah olmasaydı, yəni əgər Allah istəməsəydi, biz nə namaz qılardıq, ne de oruç tutmak. <clears throat> Bunu Allah'ın Resulü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hepsinin onun sahabeleri Allah'a şükrederler. Diyerler وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا اَنْهَدَنَ Allah. Eğer Allah istemeseydi biz bu yola gelemezdik. Demek hak yola gelmek, hayırha işler görmek için Allah'tan istemek lazım. Allah'a dua etmek lazım. və ən gözəl dualardan birini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə öyrədib. Yadınıza salıram. Allahümmə əuzbikə ən adillə əv udallə. Allahım, azğınlığa düşməkdən və yaxud kimisə azğınlığa aparmaqdan sənə sığınıram. Əv əzillə əv uzəllə. Kimisə alçaltmaqdan və ya alçalmaqdan sənə sığınıram əv azlimə əv uğləmə kiməsə zülm etməkdən və ya zülmə məruz qalmaqdan sənə sığınıram və nəhayət əv əchələ əv yüchələ aleyyə cahil olmaqdan və ya kiməsə cahilcəsinə münasibət göstərməkdən sənə sığınıram. Həmçinin dua edib deyərdi Allahümmə inni əsəlükə ilmən nafiyə və amələn təqabbilən və rizqən tayyib Allahım səndən faydalı ilim, qəbul olan əməl və paç ruzu diləyir. Demək, birinci nə oldu? İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi, fitnelere uymamaq, şüphelere dalmamaq, ən başlıcası bugünkü gündə hamıya lazım olan nədir? Kiminsə barəsində gəlib sənə xəbər verildikdə ki, eşitmirsən, qardaşın filan kəs filan əməl edir. Ən birincisi buna uymamaqdır. Nə tez yaddan çıxdı Allah subhanət alənin ayəsi? İncəyəkum fəzikum binəbəyin fətəbəyyənum ən tusibu qovmə bicəhələtin və tusbihu alə məfəətum nədimin fasik gəlib sizə bir xəbər söylədikdə onun doğru olub olmadığını yoxlayın. Yoxsa qardaşınıza pislik edərsiniz, sonra elədiyinizdə peş peşman olarsınız. Sələflər, yəni əvvəlki möminlər elə halda nə edirdilər? Qardaşı barədə yaxşı zənn edirdilər. 70 cür üzr fikirləşirdilər ki, bəlkə buna görə edib, bəlkə buna görə, bəlkə buna görə, bəlkə buna görə üzr tapmadıqda fikirləşirdilər ki, bəlkə üzrü var, biz bilmirik. Sonra həmin o qardaşı tapıb, məsələyə aydınlıq gətirəndən sonra şübhə aradan qaldırılar və o möminlərin qardaşlığı öz yerində qalardı. İndiki möminləri niyə asanlıqla parçalayır şeytan? Niyə asanlıqla parçalayır? Çünki indiki möminlər nə Quran ayəsinə əməl edir, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qardaş olun, ey Allahın qulları əmrinə riayət edir, nə də sələflərin yolunu gedir ki, Allah s.ə.v. onlara mərhəmət edib o qardaşlığı onların arasında qoruyub saxlasın, o qardaşlığa bərəkət versin. Əksinə, xəbəri eşidən kimi cəsurluq edir. Cibinə bir aparat qoyur, gedir qardaşının səsini yazır. Qardaşı xəbəri olmadan onu kameraya çəkir. Ki, başqa bir qardaşa var, onu göstərib, aranı vursun. Və s. və s yaramaz-yaramaz işlərlə qardaşlar arasında bu parçalanma gedir. Və əgər bayaq dediyim ayəyə, Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi o əmrə, ey Allahın qulları qardaş olan əmrinə və sələfin yoluna riayət edilsə, Allah s.ə.v öz zamanda bərəkət verər. Misal çəkmişəm sizə, bir daha yadınıza salıram. O alim ki, qardaşlıq barədə müsəlmanlara nəsiyyət edir. Sonda götürür bir ağ kağıdı, üzərinə qələmlə bir qara nöqtə qoyur və müsəlmanlara göstərir. Bir bu kağıdın üstündə nə görürsünüz? Hamısı deyir, nöqtə. Bir də soruşur, diqqətlə baxın, nə görürsünüz? Hamısı diqqətlə baxıb, deyir, nöqtə. Və alim başlayır ağlamağa. Deyir, utanmırsınız, ayıb deyilsə, o boyda ax ah çoxluğu görmürsünüz. Bir qara nöqtə sizin gözünüzə girir. Elə qardaşlarımız var ki, illərdir ki, Allah yolunda Allah yolunda Allahın dini üçün yaxşılıqlar edir. Bir dəfə səhv etdikdə, bu da labüddür, çünki Peyğəmbər s.ə.v bu haqda xəbər verir. Kullu bəni Ədəm xatta. İnsanların hamısı xəta edir. Və xayrul xattainə təvvabun. Xəta edənlərin ən xeyirlisi tövbə edənlərdir. O boyu yaxşılıqlar gözə girmir. Bir xətanı görən kimi qardaş qardaşın üstünə xət çəkir. Onu qardaşlıqdan silib atır. Bu nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqıdır nə də səhabələrin onlardan sonra gələn sələf-i salihin yoludur. Həqiqi mənada bu şeytanın əməli və şeytanın yolunu tutub gedənin, gedənlərin əməlidir. Bir xətaya görə qardaşın üstünə xət çəkilir, ondan salam çəkilir, ondan üst çevrilir. Həmin adamlar, əgər onların həyatına nəzər salsanız, heç kafirlərə qarşı o münasibəti göstərmir. Bəzi kafirlərə hətta müsəlman da deyirlər. Qardaşımızdır deyirlər. Fasiqlərə qarşı o münasibəti göstərmirlər. Lakin mömin qardaşına qarşı o münasibəti göstərir. Bu da onu göstərir ki, şeytan dayanmadan öz işini görür. Və belə şübhələrə düşməmək üçün Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh'ın gözəl bir nəsiyyətini, gözəl bir sözünü hatırlatmaq istəyirəm. Radiyallahu deyir ki, vaxt gələcək, şübhəli işlər olacaq. İnsanlar saçbaş qalacaqlar. Nə edəcəklərini bilməyəcəklər. O dövr gəldiyi zaman xeyrxalq işlər görməyə çalışın. Xeyrxalq işlər gördükdə Allah s.ə.v. qoruyacaq şər əməllər sizə təsir etməyəcək. Azacıq da olsa şər əməllərə meyilli olsanız, baş qoşsanız, qeybət məclislərində oturub qeybət edənləri dəstəkləsəniz və s. o şər əməllərin hətta başçısı olacaqsınız. Başçılarından olacaqsınız. Şübhələrə əvvəlcədən dalmamaq, Auzu billahi minəşşeytanirracim deyib ondan uzaqlaşmaq lazımdır. Bayaq dediyim kimi, üç şeyi yadınızda saxlayın. Birincisi, Allahın Hücura surəsində buyurduğu ayə, İncəəkum fəsikum binəbəyin fətəbəyən. Fasik gəlib sizə bir xəbər söylədikdə, onu araşdırın. Kimsə gəlib sənə qardaşın barədə bir söz deyirsə, pis bir şey, vallahi ki, bil ki, nə vaxtsa o sənin haqqında onu deyə bilər. Başqasının haqqında danışırsa, sənin haqqında da danışılır. Gezi tezi var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qardaş olan ey Allahın qulları dediyi nəticədə və bir də sələfin həyat tərzinə baxıb onun kimi yaşamağa çalışsanız Allah subhanət hələsi qoruyacaq. Səkizincisi mülayim olmaqdır. Şubutluq, səhvli heç kəsə fayda vermir. Bəzi qardaşlar bayaq dediyim kimi səhv edən qardaşlara qarşı kobudluq edir. Dərhal onun hökmünü verir. Havarisi. Ondan uzaq olur. Ona qız verməyin. O ilə iş görməyin. Onu yaxına buraxmayın. Onu məclisə dəvət etməyin. Toya çağırmayın və s. Bəziləri də tam tərsinə. Murciyədir. Onun arxasında namaz qılmayın. Ondan uzaq olun. Ona müsəlman deyən özü kafirdir. Və s. Bu cür əqidə bizə yaraşmaz. Bu səhvlik, bu kobudluq bizə yaraşmaz. Heç görmüsünüzmü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kiməsə, kiminsə dediyi söz əsasında dərhal qərar versin? Qərar vermək üçün hər iki tərəfi çağırırdı. Hər iki tərəfə qulaq asırdı. Sonra hətta qərar verdikdə, qərar verdikdən sonra deyərdi ki, əgər mən bilmədən kiminsə gözəl danışığına əsasən qardaşının əleyhinə, onun lehinə hökum vermişəmsə, bilsin ki, cəhənnəm odundan ona bir parça vermişəm. Biz necə kiminsə dediyi əsasında qardaşımız barədə dərhal qətiyyətlə, yəqinliklə hökum çıxarırıq. O belədir, və salam. Bu, əxlaq bizə yaraşmaz. Mülayim olmalıyıq. Yəni, bağışlamağı bacarmalıyıq rəhm etməyi bacarmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəhmlilərin rəhmlisi tərəfindən tərbiyə olunmuşdur. Özü də rəhmli idi. O kənə bil müminə raufən rahimə. Möminlərə şəfqətli və rəhimli idi Allahın Peyğəmbəri. Və onu o cür rəhimli edən kim idi? Allah subhanət hələ. Allah subhanət hələ onun yadına salır. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت fazlan غليظ القلب لمسدوا من حظ Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim oldun. Mülayim davranmışsan. Əgər kobud, səhv qəlbli olsaydın, onlar sənin ətrafından dağılışıb gedərdilər. Allahın mərhəməti sayəsində. Diqqət edirsinizmi? Demək, birinci növbədə rəhimli və mərhəmətli olmağı Allahdan diləmək lazımdır hamımızın adından Allaha yalvarıb deyirəm ki, Allahım, bizim qəlbimizi səhvləşməyə, çobud olmağa, daş qəlbli olmağa uzaq et. Daim mömin qardaşlarımıza qarşı mərhəmətli olaq, mülayim olaq. Onların hansısa səhvini bağışlamağı bacaraq. Onları bu ümmətdən hesab edib, qardaşlıqdan çıxarmayaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına şərab içən bir adamı gətirirlər və şallaqlayırlar. Bir müddət getir, yenə gətirirlər eyni adamı, şallaqlayırlar. Bir müddət getir, yenə gətirirlər eyni adamı, şallaqlayırlar. İndiki dövrdə həmin hadisə baş versəydi, əksəriyyət o adamı lənətləyərdi, kafir çıxarardı, məsciddən uzaqlaşdırardı öz cəmaatına tapşırardı ki, ona salam verməyin. Əksəriyyət, çünki əksəriyyət savadsızdır. Sahabənin də həmin, həmin vaxt savadı o dərəcədə olmur ki, onu bağışlasın, ona mərhəmət eləsin. Dərhal lənətləyir, deyir, buna lənə, Allahın lənəti olsun. Düzəlmir ki, düzəlmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Onu lənətləmə. O Allahı və Rasulunu sevir. Allahı və Rəsulunu sevən adama mənim necə dilim gələr deyim ki, o adam murciyədir, cəhənnəmlikdir. Allahı və Rəsulunu sevən adama mən necə deyə bilərəm bu xavarizdir, cəhənnəmlikdir, cəhənnəmin köpəyidir. Doğrudur, bu sözü alimlər deyir. Elə murciyələr olub ki, insanları əsil, əsil Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi əqidədən döndərmək məqsədi ilə tək Allaha iman yetər deyib, əməl eləməsən də olar deyib, insanları azdırmağa çalışıb. Bəli, o murciyalar cəhənnəmlikdir. Və elə xavariclərdə olub ki, insanları haf yoldan döndərib, əsl möminləri öldürməyə, Əli ibn Əbi Talib, Osman ibn Affan radiyallahu anh kimi və digər sahabələrə qarşı çıxıb, onları qətlə yetirməyə təhrik edib insanları. Onlar cəhənnəmin köpəyi ola bilər. Lakin hər səhv edən adama murciyə və yaxud xavariz demək biz müsəlmanlara yaraşmır. İblisə də elə bu lazımdır. Hər kəs ağlına gələni, dilinə gələni insanlar arasında danışsın və fəsad törəsin. Əksinə biz mərhəmətlə davranmalı və insanları haqq yola dəvət etmək üçün əlimizdən gələni etməli o xeyirxahlıq qapısının açarı olmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Məkkədən qovurlar. Həmçinin ən sadiq dostlarından, daim onun yanında olan sədaqətli sahabələrindən biri kim idi o? Əbu Bakır radiyallahu anhadır. Məcbur Məkkədən çıxır. Əbu Bakır radiyallahu anhu Məkkədən çıxır, lakin atası Məkkədə qalır dədə-babasının dinindən dönmür. Müşrikliyində də qalır. 8 il. Məkkənin fəthi gününərək. Məkkənin fəthi günü Abu Bakr radiyalanu gəlir atasının yanına, əlindən tutur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gətirir. Gətirir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona İslamı dəvət etsin. O da İslam dinini qəbul edib müsəlman olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu görən kimi ayağa qalxır. Ona yaxınlaşır və görün nə deyir? Abu Bakır radiyallahu anh deyir ki, mənə deyə bilməzdin ki, mən özüm onun ayağına gedim. Bu yaşlı adamı mənim ayağıma gətirmiş. Demək ki, o müşrikdir, özü gəlməli idi, alçalmalı idi, müşrikləri alçatmaq lazımdır. Müşrik kimdir ki, mən ona yaxına gedim və s. Mülayim, mülayimliyi görürsünüz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqıdır, əxlaqı. Balaca xidmətçisi olur Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin. Hələ həddi buluğa çatmayır. Yahudi olur bu adam. Yahudi. Xəstələnir. Yahudi də insandır. Yahudi də insandır. Xəstələnir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm uşağı ziyarət etməyə gedir. Demir ki, Yahudidir. Mənim dinimdən deyil. Cəhənnəmlikdir, kafirdir. Öz mülayimliyini, öz əxlaqını, özünün müsəlman olduğunu göstərir. Ona ziyarət, onu ziyarət edir. Və Allah subhanətə da onun əli ilə həmin o uşağa hidayət verir. Budur İslam əxlaqı, mülayimlik. 9-cuya keçməmişdən əvvəl yenə təkrar edək. Birinci nə oldu? Allahın əfsətdən. İkinci? İkinci tövfiq. Üçüncü? Dördüncü? Allahın vaciblərinə etməz yalnız. Beşinci? Qadağalanma etməz yalnız. Altıncı, dua, dua, dua yetinci, səkkizinci, mülayimlik. Dokuzuncu, xeyirxahlıq edən adam gərək, daha doğrusu xeyirxahlıq açarı olmaq istəyən adam gərək o xeyirxah əməlləri hamıdan qabaq birinci özü eləsin yoxsa cəmaata xeyrxalq işlər görməyə edir, özü isə dələduzluqla məşğuldur. Necə xeyrxalq əhlindən ola bilər? Bu cür insanların qiyamət günü aqibəti cəhənnəm olacaq. Cəhənnəm əhli onu görəndə deyəcək, axı sən bizə yaxşılıq etməyə əmr edildin, pis işlərdən bizi çəkindirirdin, sən niyə bura düşmüsən? O da cavabında deyəcək ki, mən sizə yaxşılıq etməyə əmr edirdim, onu özüm etmirdim Sizi pis əməllərdən çəkindirirdim, özüm isə o pis əməlləri edirdim. Və Şüeyb əleyhissalam qövmünü Allahın dininə dəvət etdikdə deyir, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ Mən istəmirəm ki, sizə qadağan edən, qadağan etdiyim işləri görənlərin birincisi özüm olum. İstəmirəm ki, sizə qadağan etdiyim işi özüm də görüm. Və bu ayədən görünür ki, Peyğəmbərlərin hamısı nəyə isə ümmətinə buyurduqda və yaxud nəyə isə qadağan etdikdə birinci özü onu edər və birinci bu əməldən, o pis əməldən özü çəkinər. Demək, xeyrxahlıq açarı olmaq üçün o xeyrxal əməlləri birinci özün eləmək. Nümunə olmalısan. Onuncusu, ahirəti yada salmaq. Peyğəmbər yəni, sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisi kifayətdir ki, bu hədisi yada düşən kimi vallahi ki, daim çalışacaqsan, xeyrxalq işlər görəsən və pis əməllərdən çəkirəsən. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabilərinə deyərdi, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Ölümü xatırlasanız, ölən qardaşlarınızı gözünüzün qabağına gətirsəniz, başa düşəcəksiniz ki, bu ölüm bir gün sizi də yaxalayacaq. O sizi yaxalamamışdan əvvəl, yaxalamamışdan əvvəl bacardığınız qədər yaxşı işlər görün. Xeyrxə əməllər edin. 11-incisi, yaxşı insanlarla oturub durmaq. Səhvələrlə bu hədisi misal etmişik, bir daha xatırladıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yaxşı dostla pis dostu məsəl edir, Yaxşı dostu ətir satana bənzədir, pis dostu da körük vurana. Ətir satanın yanına gəlib gedəndə səndən üstündən ətir iti gəlir, körük vuranın yanına gəlib gedikdən sonra səndən tüstü iti gəlir. Dost seçdikdə elə dost seçməyin ki, qiyamət günü peşman olub deyəsiniz ki, o mənə azdırdı. Dostu Allah rızası üçün seçin, Allah da o dostluğa bərəkət verəcək. Dünya mənfəəti xatirinə seçilmiş dostluğa, qardaşlığa Allah Taala bərəkət vermir. Onların hamısı həm bu dünyada, həm də axirətdə peşman olur, rüsvay olurlar. 12-ci insanlara daim nəsiyyət etməkdir. Allahın kitabından, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən, sələf-i salihin elədiyi yaxşı əməllərdən, hətta gözəl adətlər varsa haradasa, o adət ki, şəriətə zidd deyil, hətta onları belə insanlara gözəl nümunə göstərmək olar ki, bu dövrdə belə etsəniz, nəticəsi belə olar. Axır ki, insanlara ancaq və ancaq yaxşı işlərdə dəstək olmaq. İbn-i Qeym Rahiməhullah Məryəm surəsinin 32-ci ayətini gətirir. İsa aleyhissalamın sözünü. O cəaləni mübarəkən əynəmə kunt. Rəbbim məni harada oluramsa olum mübarək etdi. Xeyirli, bərəkətli etdi. Nə deməkdir bu? İbn-i Qeym rəhməlullah deyir, müəllimən lil xeyr. Xeyrxar işlərdə müəllim etdi. İnsanlara xeyrxar işləri öyrədən müəllim. odur ki, insanlara yaxşılıq etməyi və yaxşı olmağı öyrədin. Müəllim olun. Bir daha təkrar edək, qardaşlar. Birinci nə oldu? İkincisi nə oldu? Üçüncüsü? Dördüncüsü? Allah Subhanahu vaciblərini etməsinə. Beşincisi Allah Subhanahu Altıncısı dua eləmək. Dua. Dua. Yedincisi şübhələrə və şübhələrə dalmaq. Səkkizinci Doqquzuncu Onuncu On birinci On ikinci Həmin. Həmin. Həmin. 13-cüsü çox qəribədir. Bir yaxşı əməl o biri yaxşı əməli gətirir. Və niyyətin özü də o niyyət etdiyin əmələ can atmağın özü də həmin o yaxşı xeyrdaq əməli gətirmək deməkdir. Adam nəyəsə niyyət edir, sonra niyyətinə görə Allah subhanətələ o xeyrxaq əməli müvəffəq edir. Nəyinsə ardınca gedir, can atır yaxşılıq eləməyi. Allah da onu ona müvəffəq edir. Demək, yaxşılıq yaxşılıq gətirir. Niyyətiniz pis olmasın. Pis şeyə can atmayın. Pis yerlərə addım atmayın. Pis işlərə baxmayın. Onda Allah s.ə.v. sizə xeyrxahlığı nəsib edəcək. Kim ki, açıq-saçıq qadına baxmaqdan ləzzət alırsa, sonra onunla söhbət edir, güya dəvət edəcəksə, Son nəticədə 90% zina edir. Kim ki, əvvəlcə bir az dadına baxım deyib, azacıq da Allahın qadağan etdiyindən içirsə, çəkirsə və s. sonra onun doğru dildə tək küfünə girir. Hər bir işin əvvəli çox mühümdür. Və alimlər deyərdilər ki, ən çox müalicə olunan yəni müalicə olunmağa ehtiyac niyyətdir. Niyyəti müalicə etmək çox çətindir. Süfyan Çovri, səhv eləmirəmsə, rahiməhullah deyir ki, hər səhər niyyətimi təzələyirdim. Ola bilər, niyyətin sənin balaca bir əməlini dağ boyda savaba çevirsin. Və ola bilər ki, niyyətin sənin böyük bir əməlini pus eləsin. Diqqət edin, sahabələr az əməl edərdilər, lakin çox savab qazanardılar. Elə deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, sahabələrimi söyməyin. Sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl, Allah yolunda sədəqə versə belə, onlardan birinin verdiyi sədəqənin bir oğuzuna, hətta yarısına belə çatmaz. Deməli, onların niyyəti tam fərqli idi. Onlardan sonra gələnlərdən fərqli idi. Ona görə Allah Subhanahu onlara niyyətinə görə savabı artırır. Odur ki, yaxşı əməl yaxşı əməli gətirir. Allah Subhanahu deyir: "Həl cəzaul ihsani illa'l ihsan." Yaxşılığın cəzası, yəni mükafatı yaxşılıq deyilmi? Yaxşı niyyətin cəzası, yəni mükafatı o əməli etməyə müvəffəq olmaq deyilmi? Odur ki, yaxşı əməl etməyə niyyət edin. 14-cü pis əməli də alçaq hesab etməyin. Yəni, həqarətlə ona baxmayın. Ehtiyat edin ki, siz özünüz də o əməli edə bilərsiniz. <clears throat> Və bugünkü dövrdə nə qədər insanlar var ki, bu bəlaya düçar olur. Heç, heç deyə deyə, heç nə olmaz, heç nə olmaz deyə deyə xeyrxalq əməllərdən əksinə uzaqlaşırlar. Və hər kəs öz sahəsində əgər Allah s.ə.v ona o sahəni nəsib edibsə, o sahədə xeyrxalqlığını edə bilər. Digərinə məzəmmətlə baxmamalıdır. Məsələn, deyək ki, kiməsə Allah subhanətə alə gözəl xütbə vermək qabiliyyəti verir. Digərinə isə kitab yazmaq, tərcümə etmək, bir başqasına varından xərcləmək, bir başqasına Allah yolunda vuruşmaq, biri digərinə məzəmmət etməməlidir. Alçaq gözlə baxmamalıdır. Hər birində xeyri var. Çünki o qabiliyyəti Allah subhanətə alə ona verir. Sahabələrin bir qismi alim idi, bir qismi səxavətli idi, bir qismi də mücahid idi. Peyğəmbər s.ə.v hamısını çox sevirdi. Hamısının da özünə məxsus üstünlüyü var. Fəziləti var ki, biri digərindən təfir odur ki, hər kəsə elədiyi əmələ görə hörmət etmək lazımdır. Məzəmmət etmək, alçaq gözlə baxmaq olmaz. Sənə görə ola bilər onun əməli xoş gəlməsin deyəsən ki, bu heç nə eləmir. Onun elədiyi heçdir. Lakin Allah yanında onun əməlinin dəyəri ola bilər. Allah onun əməlini qəbul edər, səninkini pus edər. Qəzəbə gətirərsən Allahı, səni qəzəbə, sənə qəzəbi tutar, sənin əməllərini pus edər. Bir mömin dindar günah edən bir dostuna həmçə nəsiyyət edirmiş. Axırda qəzəblənir, deyir ki, vallahi Allah sənə bağışlamayacaq. Bu günaha görə, çünki sən həyasızcasına israrla bu günahı dayanmadan təkrar təkrar edirsən. Qiyamət üçün Allah subhanətələ hər ikisini çağırır hüzuruna və həmin o and içən adama deyir, sən nə ixtiyarla? Mənim adımdan and içir deyirsən ki, Allah onu bağışlamayacaq. Artıq onu bağışladın sən isə cəhənnəmli olacaqsan. Ona görə zahirən kiminsə əməlinə dərhal hökum vermək olmaz. Alçaq sözlə baxmaq olmaz. Hər kəsin Allah yanında fərqi ancaq təqvaya görədir. Təqva da Peyğəmbər s.ə.v deyir, haradadır? Gərək qəlbinə girəsən ki, sən özünü ondan üstün tutasan deyəsən ki, o alçaqdır, o səndən aşağı səviyyədədir, sən isə 10 ildir elmin içində sən ondan üstünsən. 15-ci daim nəfsinlə mübarizə aparmaq. Qəlbdə olan xəstəlikləri təmizləmək. Qəlb elə bir şeydir ki, ora daim qara, qara nöqtələr düşür. Kiçik bir günah etdikdə özünü də bilmədən ora qara nöqtə düşür. Dərhal əstəxfurullah, ətubu eləyib, desən, yaxşı işlər görsən, namaz qılsan, ümrə, həz və s. günahlar silinəcək. Daim nəfsin üzərində çalışmalısan. Nəfsini təmizləməlisən. Bir-bir 15-ini də kim deyə bilər? Kim təkrar edə bilər? Bir nəfər. Kimsə deyə bilməsə, o halda deyəcəyəm, kömək eləyəcəksin. Bismillah. Birinci, e, Allah subhanət halaya, Əl-Fatihə, Əl-Fatihə isimləri ilə dua etmək. İkinci, Lə ilə illallah üçüncü elm. İkincisi tövhid. Üçüncü elm, dördüncü Allahın vaciblərinə etinasız yanaşmamaq. Beşinci günahlardan çəkinməyə etinasız yanaşmamaq. Altıncı dua etmək. Yedinci şübhələrə və fitnələrə dalmamaq. Səkizinci mülayimlik. Doqquzuncu xeyrin əsər olmaq. Necə? Xeyrin əsər olmaq, yəni xeyri öndə getmək. Ən birinci xeyri özün etmək. Necə deyir? Nümunə görsün. Birinci özün 10-cu axirəti yada salmaq, 11-ci... E, Qulaq asın, yəni səhv eləsə, mən özüm də əvvər bilmirəm. Hamısını yadımda saxlamamışam. Düzələrsən. 11-ci dostu, yaxşı dost seçmək, 12-ci nəsiyyət etmək, 13-cü niyyət, 14-cü günahlara həqarət... Yaxşılıq, yaxşılıq çəkilir. 14-cü hə. günahlara həqarətlə baxmamaq, 15-ci də ki, tövbə etmək. Təhsillə mübarizə. Görürsünüz nə qədər qardaş bu nəsiyyəti yazır. Kimlər ki, yazmır o qardaşlardan alıb, heç olmasa bu 15 dənə dediyimin xülasəsini özü üçün çıxarsın. Hətta aramızda ola bilər ki, kimsə xülasəni yazılı şəkildə özü hazırlayıb, sonra bir neçə nüsxə ondan çıxarıb qardaşlara paylasın ki, qardaşlar onun xülasəsini əzbərləsin xeyirxahlıq qapılarının açarı olmaq üçün həmin o deyilən nəsiyyətlərə özü, öz vicdanı ilə əməl eləsin. Allahdan istəyin budur ki, Allah subhanət hələ bizə bu dediklərimin hamısını etməyə müvəffəq eləsin. Əmin. Biz insanlara daim xeyirxahlıq edərik. Və nə zaman ki, şeytan bizi yoldan çıxaracaq, aldadacaq, pislik etmək istəyəcək isə, Allah subhanət hələ özü bizi qorusun, həmsinin yanımızda olan sədaqətli dostlarımız bizə nəsiyyət eləsin, bizi o pis əməllərdən çəkindirsin və bu elədiyimiz yaxşılıqların və çəkindiyimiz o pisliklərin nəticəsi olaraq qiyamət üçün Allah subhanələ bizə Firdos cənnətini nəsib eləsin. Subhanək Allahümə və bihəmdikə şədvən la ilə ilə əxurqa və quvv iləyik. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah.